ug mihilak ang tubod sa bayungan. Alang sa katapusang tulo sa suba sa bayungan ug alang usab sa pakigbisog ni kaubang awil. Bulok taya ang dagayday sa lapok nga giluwa. Daw giula sa uga nga tutunlan. Wanay bisan luha man lang nga mapuga, gahi na ang kahiladman. Human gigisi ang kabukiran sa serpenteng gitawag nga bulldozer gilamon ang kakahuyan gikaon sa tirong, nahimong dam nga way klaro. Nagaubo ang yuta, nagpanawag. Hain ka na tinubdan sa kinabuhi ko. Napahawa ang mga kamot nga kaniadto nagpangga. Nagpabunga sa yuta. Kay gipalabi ang silaw sa yen nga gasa kunuhay sa mga nagsayaw ikugan. na agni sa mapanahong kaharuhay, luyo sa dakong ilan. Nagbakho ang tubod, di alang sa namaskarang tubig. Nagpanghayhay sa gidangatang pagpangluib ug panamastamas sa mga hakog. Di lang sa yuta, sa kabukiran, sa tubod. Apan sa nagisi usab nga kasing-kasing o nagusbat nga damgo sa mga gimahan.